acompanya Amàlia Garrigós. Hola, som a punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Quan eixes per a fer el viatge cap a Itaca, prega que el camí siga llarg, ple d'aventures i amerat de saviesa. Territori sonor. El nostre viatge a Itaca. Amb Amàlia Garrigós. Des de Bocairent, en la vall d'Albaida, esperem amb il·lusió i moltes ganes que arribi el dilluns per poder escoltar de nou la nostra ràdio molta sort i molt bon començ una salutació molt gran a aquest equipàs que heu creat i que amb tant de comboi esteu iniciant les primeres passes d'un programa que segur que donarà molt eh, que dir i que parlar i que serà fonamental per a eh, eh, vertebrar i, i tractar de, de traure la llum i difondre el gran potencial musical que tenim els valencians. Hola, amics i companys de Territori Sonor. Soc Lola Oliver i estic connectada a vosaltres des de Castelló, al 103.7. La nostra era una pena d'esperar i avui s'acaba. Gràcies per fer possible que tinguem de nou Ràdio en Valencià. Adeu i molta sort! Hola, sóc Elies Moncholí, músic i cantautor en valencià. Voldria desitjar-vos la millor de les travessies. Segur, segur que amb el vostre equip i la càlida, generosa i suggerent veu d'Amàlia Garrigós ho aconseguiu. Una abraçada ben forta. Hola, sóc Maria, d'ací de la Ribera. Enhorabona per aquest gran equip, per aquest nou programa que pinta d'allà més bé. Endavant. Hola, soy Nacho Mañó. Eh, quiero saludar a Amalia y a todo el equipo de Territorio Sonor. Que este programa sea lo que pretende, ¿no? Un espejo de la música en la comunidad valenciana. Un abrazo muy fuerte a todos. Soc Segui Castellano, de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Deixeu-me que unisca el meu desig al de desenes de milers de valencianes i valencians perquè Territori Sonor encerte a fer-nos transitar per les millors estones radiofòniques, aquelles que esperem gaudir amb aquest equip de persones que coordina l'Amàlia Garrigós. Bona vesprada des d'Alacant. Contents, contentíssims de trobar a les zones esta mateixa vesprada un programa com Territori Sonor portat per Amàlia i un fantàstic equip que segur que ens fan assabentar de tot el que es mou a l'escena musical al nostre, a la nostra terra. Força, encert i millor futur per a Territori Sonor. Hola, em dic Celia. Eh, M'agradaria que a Territori Sonor mm, visibilitzareu les dones que fan música, perquè tenim, tenim propostes femenines valencianes molt bones i molt diverses. No sé, tenim traperes en valencià, com la tia Figa, i també en castellà, com Mueve lo Reina. No sé, se m'ocorre també un raper que es diu Vince, que viu a Alacant, que té orígens africans i fa rap en anglès, francès, alemany, castellà i valencià també. Vinga, moltes gràcies i a donar-li el pell a la música música valenciana. Si no bé, és lo que et sobren, però el teu discurs manté. no me toquen los ovaris, que si no t'estan bé. abuela diu que la meua cosina s'ha posat de nou a festejar. El territori sonor, les músiques, són les nostres heroïnes. Al territori sonor, els músics són els nostres herois. Territori sonor. sonor. I què és un territori, Carlos Ripollès? extensió de terra que forma una, circun una circunscripció política i administrativa. Mm, bé, bé, bé. Més definicions, Quico Fort? Territori. Superfície de terra subjecta a una determinada qualificació en la planificació urbanística. Mm, cert, però no m'agrada això. Alguna altra excepció de territori, Mariano López? Porció de la superfície terrestre pertanyent a un grup d'individus a, a fi de portar a terme qualsevol activitat. Qualsevol activitat, sí, sí, sí, sí. A nosaltres l'activitat que ens uneix és la creació de sons. Imaginem un territori de la música, Laura Romero. Podríem definir en ell una sèrie d'espais. Sales d'assaig. Auditoris. Teatres. Cases de cultura, també, no? Estudis de gravació. Festivals, també. Aplecs. Discogràfiques. Cicles de concerts. Botigues de discos. Ah, que encara existeixen botigues de discos. I tant, sí, sí, sí. sí, sí. Tenim una factoria també de vinils, no vos ho podeu creure, a Castelló. Doncs ahir cal anar a fer un reportatge. Estàvem aïllats a un desert. Havíem perdut la noció del temps. No teníem res més que la imaginació. I de sobte, quan el silenci ja ens va furtar l'alegria. Escoltarem la música. Havíem arribat a Territori Sonor. Benvinguts i benvingudes a Territori Sonor. Territori Sonor, amb Amàlia Garrigós. 11 de desembre del 2017, apuntat en el calendari de la història dels valencians. Avui és un dia especial per al poble valencià que després d'un silenci antic i molt llarg, el dial de la freqüència modulada torna a omplir-se de veus valencianes. Totes les freqüències del nostre mapa conduixen al Territori Sonor. 102.2 Territori Sonor de València 103.7 Territori Sonor de Castelló 96.5 Territori Sonor d'Alacant 103.5 Territori Sonor de Gandia, 101.5. Territori Sonor de Xàtiva. També podeu sintonitzar els canals de TDT dels vostres televisors i serà a partir del dia 18 quan disposarem de web i servei de podcast. Podeu dir la vostra en el nostre hashtag o etiqueta Territori Sonor. Podeu dir ahir, mm, què sé jo, demanar peticions musicals, suggeriments, crítiques, reflexions, comentaris... El vostre hashtag, la vostra etiqueta, Territori Sonor. Moltíssimes gràcies a totes, a tots, els que heu donat una resposta contundent. Mm, la veritat és que ha sigut molt emocionant veure les xarxes socials músics, cantants, compositors, programadors, discogràfiques, tots donant-nos donant una espenta increïble, veritat, Carlos, Mariano, en els vostres perfils de Facebook també, que vosaltres arrossegueu una parròquia important. Sí, sí, la gent estava emocionada. Voldria també donar les gràcies a una família, la nostra productora Famaising Entertainment, difícil de pronunciar, però eh, Famaising és una gran productora perquè són grans persones, són Rafa Piqueras i Gabriel Serrano els que la capitanetzen i vaja, són empàtics, són humans i són altament professionals. El nostre territori sonor és una cita radiofònica diària que ens permetrà conèixer l'estat de la producció artística en les 34 comarques valencianes. Sabeu que hi ha almenys un miler d'esdeveniments musicals que es fan així a casa nostra durant tot l'any? Amb una mitjana de 20 concerts per setmana. I amb més d'un centenar de festivals. El Trobam, el Tanetín, l'Àplec del Camp de Túria, el Concert per la Llengua Carcaixent, el Figa de Gata, el FIP de Benicàssim, el concert per la llengua Carcaixent, el de l'Este Festival, el Maria Rock, i el cicle Emergents al Palau de la Música, que començarà ara en febrer, o el Festivern, que està a tocar en cap d'any i farem un, un especial Festivern al territori sonor. Vaja, això en són només uns quants exemples de convocatòries musicals de diversos estils en valencià, en castellà i en altres llengües. I els que no canten. Ah, sí, sí, sí, sí. Xxxt, escolteu la sintonia. Aquesta sintonia que han seleccionat és d'un trio valencià, format per bateria, guitarra i sintetitzador, que es diu Jupiter Lion. Fan una mena de post-rock electrònic molt elegant. Els indígenes d'este territori sonor ens ha encisat. Hola, soy Saiz del Jupiter Lion i la cançó que esteu escoltant es diu Belichick es diu així per Jackie Nancy Belichick, que és la parella que acompanya els protagonistes de la invasió dels ultracossos. El remake de 1978 del clàssic de Don Siegel, que és una de les meves pel·lícules favorites de, de terror i ciència-ficció i la varen fer, si no recordo malament, a finals dels dos, de 2011 en dues o tres sessions, treballant sobre una mateixa seqüència, buscant aquest punt hipnòtic i repetitiu que, que caracteritza el, a tot el disc salutacions per a tots els oients i una abraçada i desitjar molta, molta merda per a, per a l'equip de Territori Sonor, que esperem que tingui una, una llarga i, i saludable vida, de, de veritat. Salut! Estàs escoltant Territori Sonor amb Maria Garrigues. Que estic veient per ahir per la peixereta a les 7 i 10 de la vesprada en directe des de Punt Mèdia. En este territori sonor veiem per ahir a, eh, als nostres eh, col·laboradors el més habitual cada dilluns, que és el Primo Landete, Miquel Àngel, Miquel Àngel Landete sènior a punt d'arribar així amb la síndrome Lomax. També tenim per ahir a Borja Flors, Borja, que treballa molt fort per a que la coordinació dels programes vagi molt bé. El meu estimat Pepe Moreno, està per ahir Ximó Ferrandis, molts companys que estan donant-nos suport en esta primera edició del Territori Sonor. I per descomptar Terminio Lozano, el capità de la taula de so que realitza tècnicament este programa molt concentrat. Tenim un equipàs encapçalat per, per Herminio, ja heu sentit abans les veus de Mariano López, que no se'n perd ni un concert, la del productor traductor y wikipedista Kiko Fort, la de la maga del so, que és Laura Romero, i la del viatger Carlos Ripollés, que l'hem portat fa quatre dies des de Moçambic fins ací a València. Amb ell ens submergim en els sons de la vida de Maputo. Carlos, on estem exactament? En estos moments, a l'Avinguda Eduardo Moldane. De setembre a novembre he estat vivint en Maputo, com has dit, estava col·laborant en Ràdio Machaquén, una ràdio comunitària nascuda als suburbis de la ciutat. Per a conversar sobre la música que he conegut allí, he pensat que no hi ha millor lloc que el Centre Cultural de l'Associació de Músics Moçambiquesos. He passat unes quantes hores allí. El bar del centre el porten entre Álvaro, un xic català, i Vasco, un mosambiques. A més que Álvaro és una de les persones que va començar Ràdio Maixaquen. Està a prop? Sí, anirem caminant, uh mhm. -huh. tot i que podríem agafar un xapa. Xapa? Que són unes furgonetes on en principi caben assegudes al voltant d'unes 15 persones, però jo crec que perfectament poden arribar sí. a 130 i pel camí escoltarem per internet Ràdio Maixaquet. Wow! anar nane la naira Jo, Paulo, Jo, Paulo, kutane nanema, lane kutane mai la camanya... Qui parla? Escolta, Carlos, quina llengua és? Perquè no em sona que siga portuguès. No, no, no és portuguès, és xangana la llengua del sud de Mozambic. En tot el país es parlen al voltant d'unes 20 llengües i qui parla és Rodríguez Malate, un dels membres de la ràdio que s'encarrega de les emissions en Xangana. Ara s'estava acomiadant dels oients. I esta sirena per què sona? Esta és una de les coses que més em va sorprendre quan vaig arribar a Mozambic. Quan passa el president o alguns dels seus ministres, tots els cotxes han de deixar-li passar i sempre va acompanyat d'uns quants policies amb una moto i un cotxe 4x4. De veritat? Sempre. Que bé que sona això, Carlos, què és? Ai, a mi això no m'agradava massa, és Mr. Bow, un dels músics que és més m'agrada. És que no t'agrada. Ai, no, no, no. I quan vas a l'associació de músics hi ha diferents sons que et poden acompanyar, com per exemple el grup de rock este que estàvem escoltant, una, una espècie de marimba o una envira. Mm -hmm. tendre, no?, està veu. Sí, és Banda Cacana. La lidera la cantant Yolanda Chicani. La vaig veure en directe i he de dir que em va agradar molt. Però em va sorprendre una cosa. En Mozambique és importantíssim saber, i ball, saber ballar i cantar en l'escenari al mateix temps. I ella no sap. De fet, balla bastant malament. De fet, cap al final del concert ho va, ens ho va confessar al públic i aleshores va convidar a que algú pujara a ballar. De manera que si anem a Maputo i anem a un concert hem de saber ballar, sí o sí? Sí, sí, sí. sí. Hoje vamos estudar o ABC do preconceito. Ei, que tenim per ahir el dissenyador Paco Roca i a José Manuel Casany esperant per entrar així amb nosaltres i parlar de còmic i música, tots un. No sé si han estat alguna vegada a Moçambic, però pot ser, amb aquesta curiositat que tenen les neurones d'estos dos creadors, eh, s'animen després d'escoltar estos sons de la vida que ens portes, Carlos. Ara què sona? Això és Azagaya, un dels rapers més reconeguts del país i al mateix temps més esperat pels mitjans, arran del seu discurs, com per exemple la cançó que està sonant, ABC do Preconceito que ho podríem traduir per l'ABC dels prejudicis. que ironia critica la societat moçambiquesa. Interessants sons de la vida d'altres paisatges sonors i de llengües que arriben així a casa nostra, al territori sonor valencià, de la mà dels nostres aborígens. Gràcies, Carlos. Obrigado, Canimambo. É o que chega em segundo, mas é tratado como o primeiro. É o que chega pedreiro e sai empreiteiro. Feitiçaria é doença dos pobres, africanos e latinos com inveja nos olhos. É a explicação para perdas e mortes, é também a explicação para a riqueza dos fortes. Governo tem sempre a culpa quando é o povo quem julga, mas povo tem memória curta, a sentença não executa. Governa o partido com maioria absoluta, é uma instituição naturalmente corrupta. Homossexual é um ser anormal, enteado de Deus, filho legítimo do mal, vergonha dos pais e da família no geral é fruto da colonização cultural. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, P. Territori sonor. L'atrapassons. Hola, sóc Mei Ibáñez, la vocalista de Badlands, una banda de country d'ací de València. Acabem de gravar un avanç del que serà el nostre proper disc. Podreu escoltar algunes cançons d'ella a partir de febrer. I bé, el que ara sonarà és de Gold Rush i va ser el single del nostre anterior treball, que s'anomena Handmade Pieces. I res, espero que la gaudiu i envieu una abraçada per als companys de Territori Sonor. Estàs escoltant Territori Sonor amb Amàlia Garrigós. Paco Roca, Premi Nacional de Còmic 2008 per Arrugas, fa tàndem amb José Manuel Casany, vocalista de Seguridad Social, en la seva nova novel·la gràfica, La Encrucijada. Això és el nom de la nova proposta que amb dos autors presenten de la mà d'Astiberri. Paco, José María, ¿cómo esteu? Benvinguts a Territori Sonor. Hola, un privilegio estar aquí. Estamos como... Sí, un honor, sí, un honor enorme, de verdad. Sí. El honor ...completamente nuestro... No vos podéis ni imaginar que contents que estén... de tindre-vos la encrucijada, que es el nombre... del no cómic de, de Paco, no? O, del nou disco de Seguridad Social. ...ay qué complicado es decir <laughs> eso. ...es un otro tipus de producto no? ...¿cómo com, de, la seva obra, no? Comic disco. Comic disco. Sí, algo así. Comic, disco. Pues, el título ya lo dice todo, es la encrucijada de, cuatro años de, de conversaciones entre la música y el cómic. José Manuel y yo, bueno, somos amigos desde hace muchos años y siempre habíamos querido hacer algo juntos. Así que con muchas comidas y con largas sobremesas fuimos dando forma a este comitizo disco. Que, fue poco a poco mutando, o sea, porque sí. no era la idea original, era hacer 11 canciones de, diversos estilos a lo largo del tiempo que nos han influido, que nos han gustado ah. y, y, con 11 historias. Lo que pasa es que esto se queda en la raspa del, <laughs> del producto porque realmente, como bien decía Paco, son las conversaciones de dos amigos hablando de lo divino, lo humano, del proceso creativo, de las, de las diferencias y de las eh, igualdades que tienen dos mundos aparentemente tan distantes como puede ser el cómic y la música. ¿Quién ritme, no?, a este tema. sí, bueno, en este tema sería un homenaje concretamente a Santana, yo creo que es claro, porque estamos hablando, pues económicamente, pues entonces, y además es muy curioso, lo, voy a hacer una, voy a destripar un poquito, ¿vale? venga. No, fíjate, estos son, eh, acuérdate, pues en la época psicodélica las letras a veces eran como un poco marcianas y a veces se inventaban y era la excusa para hacer una buena música y luego la gente le hacía multitud de interpretaciones, ¿no? Ah. Pues esta concretamente es de los dos primeros discos de Santana, he cogido todas las canciones y las he puesto de primero a a, última y ha hecho ahí un collage. No, tiene un sentido. tiene, sentido. O sea, tiene el sentido que tú le quieras dar. La encrucijada, un no molt evocador. Es troben els seus autors una encrucijada, en una cruilla, que es como es digo en Valencia? Yo creo que sí, que todo el, todo el libro y todo el disco es un homenaje a, todos esos autores que, se han salido del camino seguro, de su zona de confort, para, bueno, para buscar eh, otros, otros experimentos, Y para nosotros ha sido también una encrucijada salirnos, pues, José Manuel, de lo que ha sido sus discos hasta ahora y para mí lo que han sido mis libros, ¿no? Ha sido como un cruce de, de caminos y yo creo que ha dado resultado algo que jamás habríamos hecho de otra manera al mismo tiempo la crucijada también es un mestizaje, o sea, es una, mezcla de estilos, o sea, eh, ya no solo es el camino por el que tienes que elegir, sino eh, ese cruce de caminos en que se junta lo blanco con lo negro, lo gris con lo, con lo vermellón, todo se, amalgama y, se, salen nuevos caminos ahí. Sí, yo creo que tanto en el libro como en el disco queda claro un poco que, que no hay nada puro al final, ¿no? que todos somos como una larga cadena en el que nos vamos uniendo a otros eslabones, ¿no? Y creo que, que, todos los autores, como dice José Manuel, ¿no? En todas las canciones también es buscar un poco ese punto de, cuando se junta pues la música africana y llega al nuevo mundo, cuando se junta el, la música negra con la, con la música blanca y en este caso en el libro pues cuando nos juntamos un músico y un, dibujante de cómic. Seguridad Social es un grupo 35 años o mes Pero ahí, no, me recuerdo. De trayectoria ya, <laughs> ¿eh? Pero bien llevados. Eso sí, eso Pero muy bien llevados, ¿eh, No, nos podemos quejar. La verdad es que empezamos muy jovencitos, hay que decirlo. Pero sí, la verdad es que, bueno, pues eso se refleja también en el libro, se refleja mm. también ahí nuestra biografía de cada, uno, donde se ve todos los, los insabores, todas, eh, un, grupo de larga duración, pues siempre tiene sus subidas, sus bajadas, sus discos que a lo mejor no consiguen conectar, luego vuelves otra vez, vuelves a subir otra encrucijada más. Aunque a mí me da igual, porque soy un pez. Eres un pez. Sí, sí, en esta concretamente pues hablando de un pez ahí que está en una pecera, o sea, y no puede nadar. Entonces hay un gato, que, una gata que le mira, qué tal, y bueno, se, encuentre, se encuentra un poquito asfixiado, ¿no? otra vez. He viajado Seguridad Social ja diem que mm, porta una trajectòria important de més de 35 anys, un milió de discos venuts, han sabut evolucionar tot este temps per diferents estils i amb la encrucijada es va no? més enllà en este creixement musical i estilístic. A quants estils musicals li, li reig homenatge? en este caso a 11 estilos musicales concretamente. Empezaríamos por una obertura africana, que son los tambores africanos, digamos, que hemos visto en las películas de Tarzán, por ponerte un ejemplo. Nos iríamos a los años 20 del blues, a los 30 del country, a los 50 del rockabilly, eh, y así sucesivamente el soul, eh, la música cubana también, el son cubano, la rumba catalana, eh, el reggae, la psicodelia. esta concretamente, esto iría como la psicodelia viteliana, ¿no? a partir de Sanger Peppers, una cosa así. O sea, pues vamos a lo que nos ha hecho ser humanos y, seguir disfrutando de la vida y de, nuestra música, ¿no? Pues al mismo tiempo son gustos también musicales de roca. que se, sí, sí. yo creo que en el fondo es como una especie de, construcción de lo que ha sido seguridad social a lo largo de, esos, de esos 30 años, En, este caso es como, como eh, esos, todos esos estilos que han marcado, que ha mezclado José Manuel, pero en estado puro, ¿no? que yo creo que ha sido muy interesante. se le ha ocurrido a esa pobre mujer salir a buscar un teléfono ahí fuera con este día? Acá, Rockefeller, cuando no sucede nada interesante hay que provocarlo, sino mantener la... Hem un segonés de la película Arrugas, Arrugues, guañadora de dos Goya, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso sí que fue como una gran sorpresa, ¿no? Porque no estaba entre las listas que, yo me había hecho de, de, cosas, de tareas pendientes por hacer, ¿no? Y para mí fue como, bueno, como como un regalo, ¿no? Más para el productor, que, para él fue muy importante el, bueno, el conseguir una película como esta sin, apenas presupuesto y para, un público adulto y además de animación, digamos que para él conseguir estos dos Goyas fue una oportunidad para que la película tuviese un largo recorrido. Traqueteando por la vía oscura, a mil millas de alguna estación Corroca, no es cap secret que hoy en día el mercado de la novela gráfica española está... ...mola adreçat cap a exportación, no? No de mm. Arrugas es pública, avanza a que así, en nuestro país. Tractar un tema que podría ser considerado local ...puede ser un hándicap, pot ser un obstacle a la hora de vender el producto a Europa o això ja ho va superar amb l'hivern del dibujante. Yo creo que ha ido cambiando todo, ¿no? Como tú dices, sí que en un principio parecía que había que mirar hacia otros países, hacia Estados Unidos o hacia Francia, e intentar hacer cosas para su gusto, para, para poder vivir de esto, pero yo creo que todo ha ido cambiando, ¿no? Y en mi caso, la verdad es que ya no es así. Vi obras pues como La Casa, que, que ha sido el, último libro antes de hacer La Encrucijada, que es un tema no solamente muy español, sino además muy valenciano, ¿no? De hablar de los chalés, de, esa segunda vivienda y de, bueno, de lo que fueron nuestros padres, ¿no? De esa clase, en mi caso, ¿no? Esa clase media, es algo como muy, muy local, ¿no? Y sin embargo, pues la, la casa acaba de salir o está a punto de salir en, en Japón, ha salido en Corea, en Francia, en, en muchos países, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo eso ya no, ya no es así, ¿no? Yo creo que si hablas de los sentimientos, hablas de, las personas y hablas de en realidad de lo que somos, ¿no? Yo creo que eso en el fondo son temas universales. Absolutamente. Y en avanzamiento en vist que la encrucijada no es para un cómic... o nos es mm. en les sino sino que la novela conté les reflexiones... de Paco y de José María sobre la industria cultural. Eh, torna, el hombre en pijama, el, Paco Roca introspectivo. <laughs> introspectiu? Yo creo que más, más que el del pijama. O sea, yo creo que aquí Paco Roca, perdonar que sí, sí, aquí se desnuda, Paco. bueno, y tú, también, ¿eh? y tú también, a mí me has hecho una canallada ahí, porque yo que siempre he sido eh, bastante autobiográfico en mis canciones, pero siempre de alguna manera un poquito velada para que no para no ser tan transparente pero Paco me ha dejado en porreta viva sí pero yo creo que en este libro de lo que se trataba era de, ser lo más sincero posible porque sí que es verdad que es autobiográfico tiene esas reflexiones como un hombre en pijama pero sí que el, pijama y el humor te servían un poco como como disfraz o como barrera pero en este caso yo creo que la encrucijada nos desnudamos totalmente, ¿no? Se trataba de, hablar de nuestras inseguridades, hablar de, bueno, de nuestros inicios, de, de, lo que pensaban nuestros padres con respecto a nuestro trabajo, de, esos contratos que hemos firmado, que bueno, que en ambos casos nos hemos arrepentido, y de, nuestros anhelos, ¿no? De cómo vemos el futuro y cómo vemos nuestro presente, ¿no? Yo creo que en ese sentido en mi caso por lo menos es lo más sincero y lo más desnudo, digamos, que, he hecho. Pues estáis muy, muy guapos los dos desnudos, ¿eh? <laughs> ¡Hombre! ¡Ganamos <laughs> desnudos! También un rancho con portalón. Quiero una chica que sea un bombón Bé, ja ho han contat que dins dels temes tractats en l'obra trobem l'èxit musical, el creixement d'una personeta de 20 anys, de 20, 20 anyets, sí. que arriba a l'èxit internacional, com es pot mantindre això, també la crisi de la indústria musical als 90, també estan les reflexions de Paco sobre el món del còmic, els paral·lelismes, la rebuda del públic... A partir de les vostres vivències, diguem-ne que construïu una part de la nostra història cultural, sense cap dubte. se pueden ver 30 años de la historia De, este país, de lo que ha sucedido, de, de cuando la dictadura, cuando se terminó, toda la, efervescencia de, creatividad, que, que, estábamos todos unidos, que, que, habían diseñadores que eran músicos, cineastas que tenían sus propios grupos, y luego que cada cosa se fue eh, como separando todas las artes, el cine se fue hacia un lado, el cómic hacia otro, los diseñadores por otro lado, la música por otro lado, y lo que queríamos era un poquito, pues recordar un poquito también, volver a juntar eso un poquito, porque me parece que fue una etapa muy creativa, ¿no? Muy chula. Sí, yo creo que ha sido muy interesante en todos los sentidos, ¿no? El poder al fin y al cabo yo creo que, creamos los dos para, aprender, ¿no? Y aquí se trataba de aprender un poco el uno del otro y a partir de, de José Manuel y a partir de Seguridad Social se podía reconstruir, como tú dices, una parte de, nuestra historia, ¿no? Y sobre todo de una parte que a mí me parecía también muy interesante, ¿no? En lo personal de, cómo afrontas toda 30 años de, carrera, ¿no? Que, que, se dice muy pronto, pero, pero cuando además cuando has tenido grandes éxitos, como José Manuel los ha tenido, pues con, con Chiquilla, con Quiero tener tu presencia, también me, me interesa mucho saber qué pasa después, ¿no? Cómo creas después de, haberlo conseguido ya todo, ¿no? De tener una canción como es Chiquilla, que, sería difícil encontrar a alguien por la calle que no conozca, ¿no? Y cómo crear, cómo seguir con esa pasión después de algo así me, me muy interesante. quienes realmente lo pusieron de moda a principios de los años 60 fueron los franceses. La revista Sally Le Copain, que fue un referente internacional, pero sobre todo para Europa, en España, digamos que el primero que utiliza el, el TVO para unas portadas de discos es el equipo Crónica. Y lo hace para cuatro singles de Raimond y para un disco de Ovidi y Monjor. También lo hace Enrique Sio para una portada de disco de Guillermina Mota. La portada del disco Paraíso era de, de Gallardo y Mediavilla. También eh, Beltrán hizo alguna portada de discos, Dani Torres, Mariscal. Siempre he pensado en rotar Bé, i és que per afilar més prim a este disc gràfic novel·lat, per definir-ho d'alguna manera, se li suma Crossroads, un documental dirigit per Miquel Miguel Perelló, on es narra el procés de creació de la encrucijada. Se ho estan passant d'allò més bé, enfilant tanta creació paral·lela. El documental, 8 candidatures al Goya, eh? premi que, que Paco té per l'adaptació animada de Rubés l'any 2012. Mm -hmm. I hem escoltat ara Lluís Fernández en Crossroads. Ah, bon amigo. Bon amigo. Sí. Reflexionant sobre la relació del món del còmic amb la música. Sí. En este cas concret limita al, al cas de los portales de discos, pero ya algún me més relació entre els dos mons, no? Tu has hecho alguna cosa d'això en algún momento, sí, Paco? Sí, participé en, un disco también, un libro disco de, Iván Ferreiro, eh, y por supuesto que han habido muchos más ejemplos, ¿no? Pues, eh, el de Max, por ejemplo, con Radio Futura, en El Canto del Gallo. Siniestro Total. también la historia del blues. Pero no, eh, esto es otra cosa, porque yo creo que esto parte mm. desde, la idea parte desde los dos, o sea, no es una cosa que tienes que adaptar ni la música al cómic ni el cómic a la música. Parte de los dos, de las, nuestras conversaciones y, de decidir los dos cuál va a ser, en esa encrucijada, cuál va a ser el camino que vamos a tomar. tomarlo juntos. Eh, Paco se dedicaría a hacer el cómic y yo me dedicaría a hacer la música. Música, cómic, diseño, composición. homenatge als estils musicals que han marcat les nostres vides en els últims 30 anys. Això és un luxe per encetar este territori sonor. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Paco Roca. Estem orgullosos de tu, dissenyador valencià, sí, bueno, que triomfa pel món. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un honor estar aquí en este vostre primer dia. Esperem que torneu més vegades, eh? que ha sigut molt gran. José Manuel Casany, mil gràcies per totes les cançons que ens has regalat i que continues regalant-nos i molta sort. Pues lo mismo, un honor estar en el primer programa y nada, contar con nosotros, o por lo menos conmigo y con Paco, que sí. sea también, para lo en vuestra larga vida. Exactamente. En la vuestra cruilla, en su encrucijada. Que todos solo cuando vuelves Territorio Sonor. En la sintonía da punt media Hola, sóc Monti Peiró, música a les bandes Gran Quivira i Fem Fractal. M'agradaria parlar d'una qüestió que m'afecta directament. Quasi cada cap de setmana puja als escenaris amb altres dones o vaig com a públic a concerts de dones. També forme part d'algunes associacions de dones músiques i sé de primera mà que en són moltes. Encara no tantes com homes, però sí suficients com per a deixar d'emprar aquella maleïda frase de «és es que no hi ha dones», que justifica la nostra invisibilització en cartells, festivals i quasi qualsevol esdeveniment on es programa música. Estem fartes de que es diga que es contracta per la qualitat i no pel gènere, subtil manera de dir-nos que no tenim qualitat suficient. Òbviament, això és fals. Estem fartes d'excuses i volem formar part, volem constar i volem ser visibles. Sols d'aquesta manera podrem servir com a referent per a les dones que, com a públic, no estan acostumades a veure altres dones dalt de l'escenari i assumeixen amb una tranquil·litat descoratjadora que el nostre lloc és estar baix aplaudint i no creant. Les dones hem creat tot un circuit entre nosaltres on toquem, cantem, composem, escrivim, actuem i col·laborem entre nosaltres, però necessitem que el públic en general conega aquest circuit. Necessitem visibilitat. Mm -hmm. Música hum. Doctor A Mamalia garrigos La síndrome Lomax. Cada dilluns, més o menys a aquestes hores, Miquel Landete, de senior el primo, i el cor brutal ens obrirà nous horitzons musicals. Hola, Landeta, com estàs? Estàs Ai, bé? Estic molt content d'estar així. <laughs> Nosaltres molt més. Què vas a contar-nos eh, en la síndrome Lomax? Doncs això de la síndrome Lomax és com anem a fer enginyeria inversa. Mm -hmm. Anem a, a fer ponts, no? Bueno, més que fer ponts, anem a donar rellevància als ponts que ja existeixen. Ponts que existeixen entre la nostra cultura, que és la mediterrània, la d'ací, i aquella altra cultura que és l'anglosaxona, la, la que està a l'altra part de l'Atlàntic, no? Llunyana. La llunyana, perquè sí. al llarg de molts anys al País Valencià ha hagut moltíssims creadors que han agafat aquesta influència anglosaxona i s'han dedicat a adaptar-la i a fer-la valenciana. Mm -hmm. no? I així anem a escoltar, a investigar, a analitzar, a, a aprofundir en aquestes cançons, boníssimes, redoníssimes cançons que s'han fet al País Valencià al llarg de tots aquests anys i que segur se seguiran fent. Mm -hmm mentre fem aquest programa i anem un poc a treure tot el suc que tenen, no? I, i anem a fer un poquet lo del nom de la síndrome Lomax. A la manera de l'An Lomax, la eh, aquell del... etnomusicòleg texà, no? Què va fer este home? Doncs aquest bon home es va recórrer el món sencer amb la seva gravadora, mm. enregistrant el folklore de, de tot arreu del món. Eh, era comunista, prou roget, i malgrat això va aconseguir entrar dins de la península i va fer enregistraments a Tavernes de Valldigna, a Castelló la Ribera i a, a València. Parlem en època de ple franquisme, no? Sí, crec que és l'any 1952 o 56, no recordo ara. I d'ahir sí. va pujar a Balears i després va pujar a Catalunya i va baixar a Aragó. I va enregistrar, va, va fer possible que qualsevol persona d'Estats Units tinguera l'abast del folklore del món té molt de valor sí. i anem a donar-li això, a retre el nostre homenatge a l'OMAX, amb la síndrome l'OMAX, que és un concepte que tu també treballes en el teu últim disc, Valenciana volum 1, que per cert l'OMAX li va donar ixe nom quan va escoltar eh, cançons, com per exemple esta que ha estret eh, Carlos, Carlos Ripollès ha estat eh, furgant per ahir per, vaja, fent una recerca molt interessant i eh, per, per, per Twitter, per Facebook, eh, per les xarxes socials ja ha trobat una web i volem conèixer un poc més el treball de recerca que va fer aquell texà que viatjava en aquell franquisme del 50 que reprimia i prohibia l'ús del valencià. Alan Lomax viatjava pels pobles i recollia mostres com esta. no cante com abans. Això què és? Un fandango, Carlos? Un fandango que es va enregistrar a Vilanova de Castelló, més conegut com el poble de Castelló de la Ribera, un enregistrament fet l'estiu del 1952. I on l'has trobat, esta joia exactament? En la pàgina web, que allí podem trobar tots els àudios que, es, que va gravar l'OMAX, en la pàgina web de l'associació Cultural Equity, que aquesta associació està presidida per la filla de Alan Lomax. Impressiona, eh? Impressiona. Any 1952. Sí, en esta grabació, segons la pàgina web, hi havia sis persones i al cantaor li deien José Calaforra. Anem a escoltar una altra joia que va enregistrar l'endomusicòleg texà Lomax. Ivan! Això és l'1 i el 2. Sí, esta peça es va enregistrar a Tavernes de la Valldigna el juny de 1953. La veu és de Antonio Escribuela. Hi ha molts Alan Lomax a, arreu del territori sonor valencià que anirem coneixent de tot el treball de recerca tan valuós que tenim. Però ens agrada molt recuperar a este home texà que va vindre per València en els anys 50 i que va anomenar els seus descobriments de cançó tradicional la valenciana, un concepte que has gastat tu, Landete, en el teu darrer disc, la valenciana volum 1. Sí, jo em pensava que l'havia inventat jo, i una volta més tot està inventat. Quan vaig descobrir que havien digitalitzat tot el catàleg de l'Anlomax, vaig baixar totes les cançons per a passar-les a mon pare i vaig veure que estava ahí Antonio Escribuela doing de Valenciana. I vaig dir, mira tu, que bo, que bo, que bo. És molt bonic. Escolta, Miquel Àngel, som molts i moltes les valencianes que tenim esta síndrome de l'OMAX, no? Que ens agrada rescatar coses del nostre passat i connectar-les amb altres estils o, vaja, amb el que s'està fent en el present. Sí, perquè és molt curiós que el fet que a mi m'agradaria sobretot eh, donar rellevància en, este, en esta sessió és que com pots sentir una cultura que no és teua com si fora teua? Quines raons te porten a, tornar-te boig escoltant punt rock dels 70 i, i he vist la camiseta de José María, m'ha recordat. I, i no i no a Raimon, no vull dir Montllor, per exemple. Vull dir mm. que la música no té fronteres i és un poc l'experiment que anem a, a investigar aquí. aconseguit portar-me a la lluna i al sol. Hem tastat juntets ses meravelles que s'ofereixen sota el llençol. Damunt m'ha regalat aquest cangur vell m'oblida fins i tot... La música feta des del nostre cor, arrelada profundament ahí en el cor, com per exemple este nostre primer convidat de la síndrome Lomax, el presentes tu, com no, al gran Remigi. Senyoretes, cavallers, el gran Remigi Palmero i Ruà, veí del Ginet, fent una exhibició de com mesclar dos cultures tan diferents com la, com la del delta del Mississippi, la de la Ribera Alta, i fer ahí un, una mescla aconseguint aquest blues que, que pareix que estiguem en el delta del Mississippi, però en compte de, ca, de, de camps de cotó són camps d'arròs, no? I, I estan ahí perxant a veure com va, com va el camp. Jo crec que, que, que Remigi és un valor afegit de la cultura valenciana i per extensió mundial, i així hem de reivindicar-lo també, perquè ell té, té un cor super yankee M'has ensenyat més del que somiava M'has acostat una cançó que faltava També m'he endut alguna bastonada d'aquestes que deixen... Remigi de dilatadíssima carrera musical, del qual no tenim notícies des de l'edició d'este treball, serà un dels artistes amb els quals parlarem. Este treball que mm, és el disc Sense Comentaris, editat per la Casa Calva l'any 2009. Ens encantarà parlar amb ell a veure si ve i toca en directe en el territori sonor. Volem saber d'on venim, sènior, i tu ens ajudaràs a fer-ho. Per cert, sabeu que s'està remasteritzant un dels clàssics del rock mediterrani, del rock valencià? humitat relativa i ho està fent precisament el segell La Casa Calva, ubicat a la Safor, a Gandia. Escoltem Francisco Burgos. Bé, això és una cosa que teníem pendent ja pues, de fa alguns, eh, alguns anys ya que el, máster de, de relativa era una cosa así que ningún sabía, aún paraba, estaba eh, perdut en un limbo entre discográficos que tanquen, altres que rescaten y compren los fondos de altres y empezamos en hacer una recerca laboriosa, pues van mandaron en la cloud y finalmente van a probar el, el original el Máster original de Lumita relativa y esto es ya que que esta... troballa així un poc eh, en la reserva i teníem doncs, eh, realment moltes ganes de, de que això eh, vegués la llum i és, si va ser doncs, un parell de mesos, no manco, eh, a principis del 2018 que, que rescatarem el disc i ho farem això remasteritzant eh, amb la tecnologia actual un dels discos que és fonamental des de l'àmbit eh, de la música valenciana i fins i tot, bueno, jo diria que també de la música espanyola estan festejant gossos, gallines i cavalls tots vells segurament seré cap al final de febrer perquè ara hem, hem enviat que tenim el master fet de, de la que serà l'edició en vinil que, que tenia una diferència entre un màster per a vinil o un màster per a CD llavors és que és, és el primer que hem fet i estem esperant que ens arribi una còpia de premsat per assegurar-nos que, que, que s'ha plantat bé. Per al mes de febrer tindrem ixe treball remasteritzat, magnífic humitat relativa, un referent de la música de Medi del Mediterrani, rock mediterrani que es deia dels anys 70, eh? Sí, sí, la veritat és que hi ha moltíssima gent que estava esperant-ho. I tant. Eh, Francisco Burgos no, eh? Francesc. Francesc. Burgos. Francesc. Un bes de molt gran des d'ací cap a la Safor. Primo. Això que estem son, escoltant també és de d'humitat relativa. És eh, Plens de sol, dels versos de Vicent Andrés Estellers. Corre el sol com un infant pel passadís puja el sol com un amant sobre el teu llit sobre el teu... En la síndrome Lomax amb Senior, amb el primo Landete, hi haurà també diàleg. Conta'ns. Sí, perquè clar, una cosa que a mi m'interessava molt investigar és com es fa com a conseqüència de l'objectiu del, del rotllo este que portem així, de fer palès artistes valencians que fan música influenciada per de lluny, diguem, mm quin és el moment o com, què passa quan, quin és el, el, el dispar, el, el tret creatiu que fa que comences a carburar i a pensar i a escriure una cançó i com les influències que tens tu assimilades de tant de temps tan llunyanes es fan palès en una cançó que comença a bollir-se al teu cap, no? És una cosa que a mi m'interessa molt i crec que també és d'utilitat pública eh, que la gent que ha fet aquestes cançons entre cometes, anglosaxones en valencià o en qualsevol altre idioma, o en castellà o en l'idioma que siga, eh, com ha sigut aquest procés creatiu. Jo crec que és interessant agafar bones cançons i parlar amb els creadors i que ens expliquen com, com han arribat ahir. Esperem que ens acompanyeu, eh? en esta exploració dels ponts musicals entre la nostra cultura i aquells que, malgrat no ser la nostra, tenen molt en comú. La síndrome Lomax, cada dilluns, amb el Primo Landete, amb Sènior, amb Miquel Àngel, posant en pràctica tot el que hem parlat així tenim una mostra ben sí, clara. Així tenim un xicón de la Bisbal de l'Empordà, <laughs> eh, una xicona de Xàtiva cantant una cançó que es va, va ser escrita a Escòcia l'any 87. Ella pot treure'm l'angoixa destrossar que gens clar. Tot por i s'enfila cap al cel. Ho intentarem fort i ens mostrarem... Sènior i el cor brutal en valenciana volum 1, una cançó pop perfecta escrita a Escòcia fa 25 anys continguda a este meravellós disc que van editar en guany amb la Testa Records. Moltíssimes gràcies, sènior. Recorrerem amb tu horitzons musicals molt a gust en este territori sonor. Gràcies. Ah, jo també estic molt content. Gràcies, gràcies, gràcies. sí, comarca Ribera Alta. Soc cantautor i guitarrista en diversos projectes de música folk. Em dona una alegria molt gran saludar a este programa, Territori Sonor. Desitge a Amàlia Garrigós i el seu equip un viatge ple d'aventures, ple de coneixences. Bon viatge. Bon territori sonor. Gràcies, Néstor Mont. Hauràs de vindre molt pront per ací, pel territori sonor. Esteu escoltant la música d'un dels grans, grandíssims valencians, l'artista vinarosent Carles Santos, que va faltar el passat 4 de desembre. La desaparició de Santos suposa l'adeu a una creta musical que va saber combinar la mestria amb la innovació i la provocació en les seues composicions, sovint jugant amb l'erotisme. No creo en el músico ingeniero proyectador que justifica la bondad de su esfuerzo por la corrección de su proyecto, sino en el músico cacharrero, desprejuiciado, que hace valer por igual intuición y maña. Él es quien descubre la inteligencia latente en cada sonido a base de repetir, probar, insistir, borrar, rechazar, fantasear y dejar ser a toda la rica arruga del sonar, pues dudar es sonar. Amb aquestes paraules de Llorenç Barber, que també podrien valdre per al desaparegut Carles Santos, diguem, llarga vida, territori sonor. Llarga vida. I Carles Santos, a qui avui li retén el nostre humil homenatge, va ser un talent precoç que tocava el piano des dels 5 anys un geni, un geni avantguardista que cada matí s'alçava ben d'hora per a practicar durant hores i hores i hores les composicions d'un clàssic immortal com Bach. Santos va rebre nombrosos guardons i reconeixements. Un d'ells són els Premis Max de les Arts Escèniques, que es van portar en diverses edicions. Recordem què deia en esta entrevista d'arxiu l'instrument amb el qual vius eh, com vius tota la vida, que és, és una espècie de matrimoni que passa per situacions diverses, va bé, la, jo crec que és molt saludable poder, la, poder establir diferents tipus de, de relacions, perquè la mateixa obligació d'aquesta de, de, dependència amb, la, amb l'instrument per mantindre en forma no? este virtuosisme exigit i d'això a vegades complica les relacions. Llavors hi ha que trobar eh, llocs per on pugui passar l'aire, no?, i que el sentit de l'humor, o, o la bellesa per si sola, o la, la poètica, que, que no, el, a vegades el tocar el piano no és, no és simplement tocar-lo, a partir d'aquí pots descobrir moltes altres coses, vull dir, a més del so, vull dir, de les coses que signifiquen un piano, de la manera que es pot mirar, que es pot tocar, que es pot arrasar, que es pot destruir. Sí. molta emoció escoltar la veu de Carles Santos. Ell ha tingut, té i tindrà moltes interpretacions. La peça que esteu escoltant, sabeu què és? És Morellar Morella, creada per a ser interpretada per xiquets i les xiquetes de Com són a l'ESO, en l'edició de l'any 2011 que es va celebrar a la capital dels ports. Joan va trobar el primer disc en format vinil que es va comprar quan tenia només 15 anys. Wow. Oh. I tu? Quin va ser el teu? Territori, Territori sonor. Chicotes y y El Jenny Tortuga también volía a Y y por su larga vida a y sonor. Y como el día Es bo para escoltar siempre les cançons de la bola de drag donde això és el que podría sentir. Venga, gracias Esas que donen Son tan la rabia continuar. s'entreguen a la lluita sense descansar. I serà, i serà, i serà el gran campió. Envia'ns un missatge o un àudio al WhatsApp de Territori Sonor 662 51 61 59. Repetim, 6 62 51 61 59. tots els habitants de territori sonor. Sou Borja Penalba. L'Atxar ha volgut que comenceu a emetre el dia del meu aniversari i això em fa molta il·lusió. Espero que puguem complir molts anys junts i us desitge el millor. Un bes ens veurem. Com ves, Borja. Demà tindrem l'ocasió de, de besar-nos així en directe, perquè Borja Penalba, juntament amb Francesc Canyó i el poeta Marc Granell, vindran així al territori sonor a fer música i poesia. Moltes felicitats, Borja. No saps com ens alegrem que Territori Sonor coincidisca amb el teu aniversari, que tu eres el boss Y amb Línies en el cel elèctric, amb la dolça de Mireia Vives, millor cançó d'autor dels Premis Ovidi 2017, vos convoquem al territori sonor de demà, on ja vos dic que la poesia i la música aniran ben agafades de la mà. Hoy ha sido un gran dia, perquè al dial de la radio, en freqüència modulada, torna a escoltarse el valencià. Fins demà. La cita en A. Punt. de territori sonor són... Carlos Ripollès, Mariano López, Laura Romero, Kiko Ford y Amalia Garrigós. y Sonor en A.Media Media. Y Herminio Lozano, Muchísimas eh, gracias, Herminio, de estar ahí al comandamiento. Un placer. En este esfuerzo con tierra seca vayan la nuestra danza a el La figuera mira y tremola el presente.